serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro usangire ikiyago ndabahaye mwiriwe mwese muduteze abiri ikaze n'igwanye muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango kuri uno mugoroba tukaza kubaganira ku bijyanye n'ubuzima bw'abahungutse uko bwifashe tukabashikana mu ntara ya ruyigi ni mu buseruko bw'igihugu intara ya ruyigi ni imwe mu ntara zakira impunzi zihungutse ziva mu gihugu cya tanzania izo mpunzi zikava mu ntara zitandukanye z'igihugu harimo n'abava mu ntara ya ruyigi nyene muri abo rero batahuka hari abazanwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita y'impunzi hcr mu mpfunyapfunyo y'igifaransa hari n'abatahuka bitanye ku giti cabo kubera aho bahora mu makambi naho nyene ari ikibazo c'imibereho na cane cane ifatiye ku nzara muri abo batahuka rero harimo n'abanyeshure bamwe bamwe byarabashobokeye ko basubira ku ntebe y'ishuri abandi nabo ntibyabashobokeye kubera ikibazo kijyanye n'uburyo abatware bo mu ntara mu makomine ndetse no ku mitumba bakaba barafashije mu kwakira abo bahungutse na cyane cyane mu kubaronsa ibyankenerwa bizobafasha kubaho mu kurindira ko nabo biyungunganya bagasubira mu buzima busanzwe hadiyo isanganiro rero ikaba yarishikiye muri komine nyabitsinda intara Ruyigi aho twayaze na bamwe mu bahungutse curibwe deo aba ku mutumba nyabitsinda komine nyabitsinda yahora mu ikambi y'induta mu gihugu ca tanzania ashikiriza ko yari yahunze inzara kandi ko kugira afata ingingo yo gutahuka ari uko naho ari inzara yaharangwa kuko ivyo babagaburira vyari vyaragabanijwe murumva je muguhunda mu kwezi kw'icumi na rimwe ko mu mwaka uheze hanyuma ndabayo hanyuma hageze mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kabiri munduta, muri boroke ya kane muri zana ya cumi na gatandatu muri tanzania mbo hanyuma rero mu kwezi kwa kabiri baca baratugabanya indiya kuva ku matariki ya mirongo ibiri bagabanitse indya rero turonka indya nkeyi cyane nkeyi rwose zitabaho no kubaho indya twarya indwi imwe tukajya tuzirya indwi zibiri wamaze kubona gutyo basa mbona twe n'abana tumerewe nabi mhm. niko nta ntambara yariho wari wajanye n'umuryango canke wagiye wenyene uwo mugore yari yasigaye none ndajanye n'abana batatu na jewe twari bane uko twari tuzi ati kumbure izuba rikabandanya ryaka ati n'umugore azohava azosangayo mugabo imana twashiye turonka imvura nayo ishiragwa rero rero eh, iby'inzara biratangura kugabanuka buke ubuze rero uti uwabonye ubuzima mu ikambi ntibwari bworoshe cyane kandi akavura kari kanaguye uravuga uti reka nsubire mu muryango wa jegyari wacitse ryari urumva urabona kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe igihe twandagenda urabona hari izuba ryinshi mm-hmm. mugabo urabona hamaze kugera mu kwezi kwa kangahe mu kwezi kwa kabiri hagati mu kwa kabiri imvura yaciye igwa yaciye neza ikirabandanya igumigwa kugeza n'ubu ariko nanone maze kubona ko ibibazo by'inzara kuva mu kwezi kwa kabiri bari batwimye indiya bari bagabanitse indya cyane umwana aciye mu kwezi kwa gatanu we uvuga abo babaha imfungugwa bari bande eh, ry'amashyirahamwe ya asr urumva nk'ubu ntayomenya neza mm. mbega eh, hariya mu ikambi y'induta mm. wari uratubwiye ko wajyanye n'abana abana bariga abana bari batatu ariko bavuga ati kondo bagenda kwiga mubwaho twari turi muri zone ya cumi na gatandatu nta mashuri bariko baratangura ko hataba ibibanza nta mashuri yari bwaze babigezeho neza mugabo bari bamaze gutangura kubigira hanze mm. urumva rero ntabwo ndari bwabatware mu ishuri mm. abo bana bangana gute umwana umwe afise imyaka itanu undi afise imyaka umunani undi afise imyaka cumi n'ine ugiye muga ko hariho uri kwariga ubu ari kwariga ubu ari mu wa hariya mikambi yariga yari mu wa ntiyiga ubu yatanguye umwaka wa mbere ugarutse n'abana uravuze ko umupfasoni wawe yagumye ngaho ugarutse aba banyi bakwakiriye gute urumva nkiza honyine ndatanguye kugira ubwoba ati kumbure basohava bafata bangirira nabi ariko bahavuye bagira ati yawe nta ngorane nta kintu twakwagiriza nta nawe wagiye ukoze mm-hmm. ahubwo ugarukiye muri bene wanyu nyene ese naho ndariko ndahunguka ku mupaka mpuye n'abasoda b'uburundi bavuze ati bane mutahe nta ngorane nta ngorane tundigeze ngira na ntoya mm, umugore we yakwakiriye gute yarabitahuye mu kagangura ntitwagiraniye na wene yanyakiriye neza Mm-hmm. wasanze ameze neza ndasanze ameze neza mm. dusubiye inyuma gato wotubwira ukuntu ubuzima bwo mu ikambi bwari bwifashe mbega ku munsi ku munsi wari ubayeho gute hari ibyo wakora byagufasha kubaho n'abana mm. numva aho indyo bazigabaniriza nyine rwose tukaronka izindwi imwe tuzirya indwi zibiri icyo ndakora ndakora kugenda mu bijiji nyine mu kijiji gukorera muri kibondo guca ingero yose hose imisi yose baduhereza utuntu nyene kugira ngo tuzodusikane aho baroduhereza utwo tundi tuntu biratuma mbere n'ibintu bari baduhaye nyine bari baduhaye amarengeti imikaze amasafuriya amasahani byose twari na twanabigurishije nyine kubera inzara kubera inzara yari nyinshi ndibaza nta muntu n'umwe atamenya ko hari inzara kuva mu kwezi kwa kabiri kabisa mu nkambi mbega none kuvuze ko wari kumwe n'abana warajya guca ingero ibyo uronse none ko umukenyezi wawe mutari mwajyanye ninde yabikinjika ninde yabiteka kugira uteke ko twarumvise ko ari ikibazo cyo kuronka inkwi ninde yabiteka inkwi mwazikura hehe urumva kubera twari ndarifise uwo mukobwa yari mhm. ngo turi kumwe afise imyaka cumi n'ine mhm. niwe yaca asigara araraba ibyo mvuye gukorera cyangwa akasigara araraba no mu rugo kugira ngo sisange bantwaye utwo bari bampaye mu ikambi vyaroroha ko mwivuza bishitse mukagwara nasha mu kambi intwa vyaroroha abantu twarivuza baragerageza uburyo bwose mugabo umwana umwe we ndarifise mutoyi yarigeze kugwara cane nyene aragwara bararondera imiti hariho umuti bigeze kuba bomurondera ngo bawumuheze kugira yokire barawukena bambwira ko ndaza kuwutorera ikibondo ariko onye ikibondo naho nyene nabonye ntosikayo nico catumye mbere nca nza no kuza n'umuti mbere ndacenda wuronkera mu kinyinya umuti bari bamwandikiye nyene mu nkambi hariya ndakoresheje mbere ikaye nyine yo mu nkambi bamuvurizako yego mbega ingingo yo kugaruka wayifashe gute wabyiyumviriye gute waje n'abana waje mu bwahe buryo numva amaze kubona yuko mu Burundi ni ukubera ndari nzi ko ndari inzara nkabona yuko abari batangorane kandi nkabona kandi ndari kanini ya izuba nkabona ko imvura iri kwiragwa ndaciye mbona ati ntako ndoguma merewe nabi n'umuntu nze mu nkambi ubuzima bwo mu nkambi buragoye ndahise nkatewe ya mfume subire nyabune mu Burundi waje gututi waripakije canke mm, mu kuza mba ndaripakize n'imoto ndaje n'imoto imwe intura ku mupaka wo mu gisuru muri kabuyenge candonka izindi moto moto zingahe zitatu zica ziraza kuntwarira abana n'ibyombo ndarifise zica zibona kusikana hano umufasoni wa Curibwa Deo aratwiganira ubuzima yarabayemo mu gihe umushinga ntawe wiwe atari hafi y'umuryango Josephine Muzibworo ati naho biyungunganya kugira babeho baracafise ikibazo c'uburyo kugira abana bose bageze kuja ku ishure bashobore kwiga nk'abandi twabana nyene neza kuko nari nasiganye n'uwundi mwana hama nyine twaza turacingera buke buke turabaho nyine ubuzima buraba neza nta na kimwe ndabaye kandi n'umwana ntiyigeze agwara oya twaramerewe neza yaza asanga tumeze neza Eh, ni ukuvuga mwimbuye mu mirimi we arabaha ibikorwa cyane oya nk'ubu tuba twicaye ngaha dushobora kuza turamusayidira tukamufasha mm. eh. hanyuma bikagenda gute bigenda neza none umubanyi n'umubanyi woca ureka kutamufasha agakorwa arimo arakora eh. Eh. turabona eh, n'inkoko hirya no hino nizo musanzwe mworoye hari inkoko tworoye zingahe zitatu nayo izindi ni abana tubasanze ngaha ntibari ko baraja ku ishuri kandi barahungutse bari kumuhana ni kubera iki biragoye kandi abana bo mu mashuri mato mato umukuru w'igihugu yavuze ko ata dufaranga butanga kwiga hagoye twabuze amafaranga y'ibikoresho maze tujye twararyohewe kuko twaguma twibaza ko yotaha kwisi ko umupfasoni yari yasigaye ngaha akaraba ibyo mu rugo urabona ko nawe nyine umupfasoni akeneye uwo kugira ngo barabe ibyo mu rugo n'utwana twari twasigaye kugira ngo barabe ukuntu bashobora kutubungabunga baturere hamwe ari babiri mbere cyaturyoheye ni yari atashe hama bakongera bagashyira hamwe n'umupasoni bakavugana bakazorerera hamwe abana no mu kubaronderera icyo bafungura eh, mu gihe atarahari mwafashanya gute n'umupfasoni kugira abandanye ubuzima na wenyine umupfasoni mu nshinga ntatarahunguka nk'uko yabibabwiye twarafashanya bwa mbere inzara yariho icyo gihe yarahetse imvura yaraguye ubu turi mu isarura ryo kurondera ibindi ibyo twarimye nabyo turi ko turasoroma kugira ngo turondere ukuntu turonka imbuto y'ibindi batera akamu kugira ngo bahunguke baze baje kurima baje kukivi barime kuko batarimye n'ubundi naho bagumayo bazohunguka hari inzara kuko baca iminsi haca iminsi ariyo bari niko bazoguma bari bariko baricwa n'inzara kandi byabo bazogaruke basanga atari nicyo bafise mu miryango ubu naho dushyize ku mutumba wa ndago turacari muri komine nyabitsinda intara ya ruyigi twishikiye aho fortuna nyamwera arangurira umurimo wiwe wa minsi yose wo gushona we yari mu ikambi y'imutenderi ati yari yajanywe no kwiga gushona ashikira muri iyo kambi kubwiwe bwiwe ati biragoye kubaho udafise ico ukora gute nari nagiye jyenyine hanyuma mu ikambi gusa umugambi wari wanjyanye nari nagiye kwiga imashini hanyuma rero gusa ngerageje kureba ubuzima bwaho mu bisanzwe udafise icyo ukora bwari ubuzima bugoye cyane kuko batanga utuntu dukeyi rwose ntitwashobora kugutunga mm-hmm. ubuzima bwari bugoye bwari bugoye gutera impagerageza kurondera kugira mubeho ni ukuvuga ukuntu bwari bugoye baduhereza indya zikeyi hanyuma baduhaye indya zikeye bakaca bakubuza no kujya inyuma y'ikambi kurondera mm. Eh, eh, kubera iki bababuza kujya kurondera inyuma y'ikambi eh, cyarazira cyane kuko bakubwira yuko iyo wahunze utegereza kuguma aho nyine mhm. hanyuma bakagufashiriza aho nyine cyo gituma ubuzima atakindi kintu uri kurakora bwari bugoye cyane uti barababuza kujya inyuma y'ikambi kurondererayo none we wahavuye uza gute narondeye umuntu w'ikinga nawe yatuzanye mu ijoro kandi n'umunsi wa nyuma ngomba kuza barafasha abandi mu nyuma uwo munsi ndahaheba mhm. eh, njya mbona rero kuza umurindi joro rindi bavuga ngo ni bande bafasha abo bandi izo mpunzi z'abarundi urumva mu bisanzwe ikambi bicungerewe bisanzwe utwo nasizeyo twaba ari nk'utwombo nyine nta bindi bintu kanini ntiwavuga ati narasizeyo mm. oyaye icyo kiringo cy'umwaka kiraheze uravuye ngaho mu ikambi urashitse hano mbega ushitse hano abo mwahora mubana abo mubana ubu uye bakwakiriye gute mu bisanzwe icyo bimaze gushika barashimye cyane ukuntu najye hanyuma barambatse yuko ntazosubirayo mhm. cyane babwira jesi nzosubirayo hanyuma nyine tubuce tubana neza nta ngorane mhm. eh, n'abajeje umutumba nyine barambwiye ati nukuri nuze ntangorane nta ngorane barambwira yuko atangorane rwose mm-hmm. eh, ntangira ndumva nyine ko utuntu tw'iwawe wasize wasanze tukiri nk'uko wari wadusize eh, iki nta na kimwe ahubwo nasanze no kwiyongera byariyongereye mm-hmm. mm, nta ngorane n'imwe mm-hmm. mm. byariyongereye byakozwe gute byakozwe nande ko atariho wari uri eh, nari mfise umugore muhira mm. Eh, eh, tugusanze ngaha ufise imashini yo gushona be ni mwuga ukora nta handi hantu na hamwe nigetse ngira ingorane gusa ahantu bigeze kumfata hari mu gisuru mugana honyine rumva twaravuganye nyine hama birahera kora umwuga wo gushona ukora kuva ryari ni ukuvuga n'igihe nari hariya maze kumenya naratanguye gukorera muri tanzania mu nyuma ndavayo nca nza gukorera ngaha uno munsi twavuga ko uwo mwuga ugutunze gute hamwe n'umuryango wawe eh, umwuga urantunze kuko sishobora kubura amajana atanu y'umunyu oya ntibikunda kwera uko naho ari mu bukene ndagerageza ndayaronka eh. turabona ufise ibitari bike uri kurashona hari icyo utanga eh, mu ikomine nk'ikori canke itagize ngwivyo n'ibitasi mm. ndatanga mm. Yifuza yuko nko mu minsi iri imbere Uh, leta n'abanyagihugu bose bazo bashobora kugira akarusho kuri umwuga wawe uh, byoba nk'uko nyine kuko mu bisanzwe nta kintu dufate bavuze ati komine ati ni ugutanga nk'abantu bafise icyo bakora tuwutanga aragatererana ati abantu bagiye n'ibi bariko bararangura ibi ati murabe icyo dutanga umuntu yotanga kuko mu bisanzwe aba ari muri leta mm-hmm. eh, umuntu wese yamafise indoto z'uko muri kazoza ashobora kuba azoba ameze wowe wifuza yuko ejo hawe hazoza hazoba hameze gute kazoza kiwanje nibaza yuko nipfuza yuko noteye imbere nkaronka nk'ibimashini urabona nk'ubu ko mfise akamashini kamwe n'inusu nkazoronka nk'imashini nkazingahe nkaronka n'abandi bantu dukorana nk'ubu noronka nk'abanyeshure hama tugakorana kuko nije jenyine ngaha kuba umutumba barina kandi Laurent ni wa nyamwero Fortuna akaba agira kabiri mu barongoye mutumba wa Ndago aratubwira ko nabe nabo bataha batazanywe na HCR bakigwa nk'abandi kuko bose bafatwa nk'abahungutse ariko muri rusange birabagora kuva mu nkambi bagatoroka bakashika mu Burundi gukubuza ubuzima bwo mu nkambi ni bubi cyane baracongerwa ne rero mugabo burana ko abonye ubuzima bwabo be nabi yerangije akagaruka kuraba muryango yari yagiye wenyine umugore amusiga ngaha mugabo ubona isawa muravuze yuko muri umwe mu ugira kabiri mu barongoye umutumba mbega mwe n'aba bantu baje batatahukanye na hse baciye muri izo nzira zindi mwebwe ku mutumba mubakira gute mu turabakira ko tuzi ingorane zabo tukaba tunabona n'uko mu muryango usanga atacyo bafise mhm. intererano tuba no kubaremesha tukabasaba ko bicara bagafasha umuryango mhm. bakajya mu ndimo bagakorera umuryango bakiteza imbere uyu forutina yari yasize umuryango mbega umuryango wiwe mu gihe atari ino mwabanye gute mwawufashije gute na cyane cyane kubera ari nk'abakenyezi umukenyezi aba afise nk'utwana duto duto umufasha kumukingira ntagira ingorane agira no kumuremesha akigumya gushika umugabo nawe azogaruke asanga nawe ari n'akantu yadonaguye ko nawe atarimye karaba akantu yasigaranye kitonga kakabungabunga haca haduka inzara nyinshi rwose kuko ibyo hariya mu nkambi e, imyifato yaho inzara ni nyinshi mu ngendo kugaruka biramutwara taransiporo mbashika ataca nta n'ibyo batekereye muravuze yuko aba baciye mu nzira zindi badazanywe na hcr murabafasha murabaremesha murabafasha uko mushoboye mbega ntaho bishika mwe n'aba bantu baje baciye muri izi nzira ah, novuga nti zitarizo bishika eh, nko mu barongoye mutumba mu kababona ukundi eka birashika aho kumbure abo usanga eh, nabo bitinya kubera bamaze nk'iminsi mu nkambi mugabo twebwe ko mu ntwaro turabakira mm. kandi akomene dusaba kuza turabamenyesha tukamenya ko abari barahunze bari ko barahunguka mm. tukabatanga amazina ukabandika mm-hmm. hariho ah, abanyagihugu mu micungaro batubwiye ko na cyane cyane ababa eh, baje baciye mu zindi nzira atari za hase eh, ngo iyo bashyitse hari igihe eh, ngo babafunga bagafatwa ibyo hari icyo mubiziho ego na cyane cyane kubera ko umutekano mu burundi utaramera neza aho usanga ubwizi bwa nabi mu mitima imwe imwe buhari hari aho bishika bakaza basanga aho haramerewe nabi bagaca bafatwa n'izya nzego z'umutumba zigejwe eh, akarere k'umutekano mhm, none baca bafatwa kuko bagize iki baba bibye baba bafatwa kubera iki ni mu myikeko ni mu myikeko ariko kanini baravugirwa n'abakuru umutumba ugasanga nta ngorane bagize mhm, eh, muri iki gihe ngaho ku mutumbi wanyu we kugira kabiri ku mutumbi wawe mutumbi wanyu nta waje uno munsi yafashwe yo bapfunzwe oya twebwe ko umutumbi wacu ntabariyo mhm. aya unyamwere forotinayo bagira nk'uwa gatatu mu bahungutse yego mugabo nta n'umwe dukeka ko ikintu na kimwe sengiyumva alexi nawe nyine yari mu ikambi yanduta mu gihugu cya tanzania aha aratwiganira uko bakiriwe n'ubuzima bari babayemwo mu gihe cyose yari mu buhungiro avyiganira mugenzanje jean claude shimirimana ijisho rya radiyo isanganiro mu ntara ya ruyigi amenyesha ko n'abakiri mu ikambi bifuza gutaha kuko naho nyine ubuzima butoroshe kuko harangwa inzara aho yaba umukira muntu umwe eh kwiwiki zibiri bamwe nyene eh. mbe uvuze nk'isorori itatu nk'utakizi yogeranya ko ari nk'ibiro bingahe ku gisoro ise n'ikiya kinini cya kinini kigura e- e- ibihumbi bitanu ngira cyo nk'ibikombe bingahe bya ibi bya mirongo ni nka bitatu hama reba bakiriye barabahaye ibyo mukoresha mu guteka ibyo muryama ko ibyo mwifuka mu nyuma n'injya barabahaye mbe byahave bikurikirana gute byabandanije uko nyene e, ni injya banyene baduhaye mbo n'inzu nyene bakeka n'inzu nyene kubamo aho kuba nyine inzu mwabamwo yabaye tunanije gute mba yubatse canke inzu nyine wasanga nyine naho zubatse nyine nkuko uri umuntu umwe ukaca ugenda ukashondera abandi bane mukaba batanu ukaca mubana muri batanu nyene eh. bagaca baza barabaha ivyo murya cyangwa hmm. abakiba bijyanye nyine kubura indya none ubonye ati ibyo baduha ni bikeyi ntimwanyutsa mwatinge natwe turondera ukuntu tuza turisumamo turonka ukuntu dushobora kubaho kuvuga ati ngo urondere nk'intuza nk'injyana kandi birabujije kuva mu ntuzenya mu rupangu ngo ugende ama nta urengana ikambi oh, nta n'umwe ashobora gucaruka ikambi ngo oh, agende hanze oh, mu batanzaniya cyangwa nk'amahera cyangwa aronderaho kuri oya icyo kirabujijwe mm. na leta Tanzania nyine yaranse mm. nta murundi na murundi akwiye kujya muri Tanzania amakorobera birabujijwe none mwaca muronka nkudu kwigute batubazanye inku nyene wiyanye aho nyene mu nkambi nyene ndani mm, hari ibiti eh hari ibiti gusa nyene birabujije kandi nyene naho nyene birabujije guca igiti gihagaze none inku byaca muzahura kiyetse nyene nk'umukara mbega ubwo nta hariya ntabwo baza barazana amajambo ababutsa gutaha muri mu buhungiro ati ntimugende ati burundi ntibyameze neza abo nta byabivugwayo jewe nkaho nkaho je nkaho nawe mperereye abo twari tubanye abashaka nyine gutaha nyine bari benshi yegereye mm. eh, sinabyumva mm, none we utarindiriye igihe wagize ati jewe wapi ubu nyene oya nari mfise birete narayerekanye hama baca ikibanza ndiga mhm. ishuri warabandanije hariya mu ikambi imutenderi gushika uvuze watahutse ryari ku ishuri aho washikiye ntibyakugoye kuronka ibikuranga cyangwa kugira ngo bakwemerere kuza kuri ino shuri oya natahutse mu kwezi kw'icyenda ku itariki mirongo ibiri na zitatu niho nataha eh, z'uwo mwaka bibiri na cumi n'indwi hanyuma amaze gushyika ngaha ndagenda muri komine barampa urupapuro rwerekana ko nkungutse hanyuma ncandaza gusaba ngaha kuri norise komine nyabitsinda baca barampa ikibanza atangorane zihaciye na ntoya mbega uti wari wahunze utubwire imvuza izatumye uhunga hanyuma gutyo gutyo mm-hmm. wari wahunze wijyanye cyane eh, wari kumwe n'umuryango nagiye ndi umwe ariko twari kumwe n'undi mu mama umaze gushika ngaho waraje urasaba ikibanza urakironka abanyeshuri washitse mwigana muri premiere science b bakwakiriye gute banyakiye neza nyene barandamukije barambaza amakuru ndababwira twavuga yuko nk'uko bisanzwe bizwi abarundi ni abantu bakirana rero umuntu aje aje kwiga ashikira mu rundi rwaruka abanyeshure hanyuma batonze mu ishuri aratonda bakigishwa kumwe mhm. mm. ati abana barashika mu ishuri bakiga mbega nta nta bibazo bagira bijyanye no kwiga nko kubura ibikoresho bica nk'ibiriya kwera bahora mu buhungiro bakagaruka e, mu buzima bahoramo icyo kibazo coco murakimenya cyo kubura ibikoresho twavuga yuko biravana bisanzwe umwana aje ku ishure dufise na bakeyi ni babiri gusa dufise ibikoresho bibaza yuko barabifise noneho n'abayobozi baba barabitubwiye ko batavyo bafise barabifita kandi niyo bishitse hakaba nk'imfashanyo iboneka abona ko leta kenshi bibaye ngombwa ko bashikirwa ah, ubwo uh, rwego rushikirwa rw'abana bose nabo nyene boronka mu bandi yego ariko nta nta nk'izo zihari ariho umwigisha avuze ati nsubiremo ikigwa mu gihe afashe iyo ngingo yosubiramo mugatari gatari kuvuga ngo yananiwe ngo wenyine kuko yigishijwe hamwe n'abandi hageze kubazwa yishyura nk'abandi nk'uko yabyumvise umwigisha yabigishije ni muri abo baba bahungutse mbega ico mu buyobozi bw'ishuri nk'ari nk'ibijanye n'impapuro ico mu bafasha ni igiki mu bijanye n'impapuro kubera mu bikorwa byose na cyane cyane nk'ibi by'akazi eh, ni ukuraba ko amategeko akurikizwa kuko umwana imbere y'uko mwakira uraraba yuko akwije ibisabwa kuko hari n'igihe kubesha ngo nahora mu mwaka atari byo babiraba hanyuma kugira ngo dosiye y'ibizobe imeze neza uca umusaba ibyangombwa kugira ngo urabe ko bikwiye bikwiye uramwakira usanze ufite uburenganzira bwo kumwakira bivanye n'ibyo yipfuza urabikora utabishoboye naho ukamurungika ku wabijejwe hanyuma bitunganya agaheza akiga kugira ngo mu nyuma dosiye ntizigire ingorane ngo ntibikwiye umuhanuzi wa musitanteri wa komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigajejwe intwaro n'imibano aremeza ko muri iyo komine koko bakiriye yitabiriye imiryango y'abahungutse izanywe n'ishiramwe mpuzamakungu ryita y'impunzi HCR ntigahera Tatien arerekana uburyo komine yagerageje gufasha iyo miryango yahungutse Yego cyane turamaze kwakira imiryango itatu yaje iciye mu buryo buzwi n'amategeko bwa leta kuko nk'uko mubizi leta iherutse gufata ingingo y'uko impunzi zohunguka rero twebwe mu nshuro leta imaze kuzana izo mpunzi turamaze kwakira imiryango itatu iyo miryango itatu yarimwo abantu batandatu bava ku mitumba itatu itandukanye bigize ikomine yacu ya nyabitsinda hari umuryango umwe wava muri zone muhwazi n'iyindi miryango ibiri yava muri zone nyabitsinda muri iyo miryango itatu eh, mwakiriye mbega bamaze gushika mu ntwaro mubakira gute mubafasha iki icya mbere cyo twabanza kubamenyesha ni uko ifashanyo kubwira bene igihugu no kubahimiriza kugira ngo begeranye udufungurwa bafise umwe wese maze agatanga icyo afise hanyuma turashyira hamwe turegeraniza hamwe muri ayo mazone abiri turagira agasitoke rero abamaze kuza turaheza tukabaha duke duke nuko imfashanyo yacu uko yifashe muti mwakiriye imiryango itatu igizwe n'abantu batandatu babahurumbuye hanyuma abenegihugu bacu kuko baci mu bitandukanye bamwe baragira imitima yoroshye bibaza ko bashobora kwaduka intambara baca barahunga ariko rero muri abo hari n'abandi bahunze kubera bube gito bwabo bivanye n'ibyo baba biyagereza bonyine abafise amadeni abafise umubano mubi mu ngo zabo bakaca birukira guhungira mu makambi y'impunzi abandi nabo kubera ko bari barigeze kuba mu makambi usanga bajyayo bafise intumbero z'iwabo bifuza ubuzima bigeze kubamwo bibaza ko ariko bizoguma bimeze ariko amakuru adushikira avuga ko ubu bitoroshye ubuzima babayemo budasa nubwo abo bari barahongeyeho kera barimwo ari nacyo gituma benshi bifuza guhunguka maze bagasura mu gihugu cy'amavuki mu bantu batahuka harimo abatahuka baciye mu buryo buzwi bazanywe na HCR mu ntwaro mukabafasha mugabo hari n'abandi batahuka baciye mu nzira mu kinywabi mm. mbega abo baca mu kinywabi hari abo mumaze kwakira mu ntwaro hari ico mubafasha abo baza baciye mu kinywabi misi yose misi ya mbere twama dufite inama z'umutekano mm-hmm. turasaba abakuru imitumba ko babatubwira mm-hmm. hanyuma nabo tukabahamagara tukababwira ubuzima bwo mu burundi tukabashyira mu kuba abandi tukababwira ubuzima ko n'ubwifashe tukabamenya bisanzwe mugabo kubera baba baje mu iyo nzira y'ikinywa binyene ntacyo komineza ngo itunganye kuko urumva nta rupapuro baba bazanye ruheza ngo rubemeze ko bavuye mu ikambi kiretse gusa ukubamenya hanyuma tukabashyira mu bantu kugira ngo iyo bahuye n'abandi nabo bamenye ko bahora muri Tanzania yego mbega nyene muravuze ati benshi bifuza guhunguka ahubwo nyine mu ntwaro ngaho muri komine Nyabitsinda usanga hari n'abandi e, barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania basigayeyo uno munsi ico mubabwira niki icyo twobabwira abasigaye no kubatera kamo igihugu kiratekanye kiratekanye gutera abandi bari ku mirimo abana bari ku mashuri nukuri ubuzima mu gihugu burameze neza abajejwe intwaro ku rwego rw'intara barashikiriza ko mbere y'uko abahunze bahunguka harabaye amanama yo guhimiriza abanyagihugu bajanye n'uburyo bazokwakira bene wabo bahungutse Valerie Nkunzimana umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Ruyigi aranahumuriza ko n'abahungutse baje ku giti cabo nabo nyene bazofatwa mu mugongo mu gihe bizoba bikenewe ubwa mbere nuko imbere yuko abo bahungutse bashika ngaha mu ntara eh, intara ya ruyigi isanzwe haca impunzi eh, zo mu ntara zose kubera turi ku mupaka duhana n'igihugu cya tanzania hafi eh, y'amakambi yakiriye izo mpunzi twebwe rero nk'abajeje intwaro imbere y'uko batangura kuza twaragejeje inama abenegihugu bwa mbere babasangwa kugira ngo bitegure kubakira kuko n'igihe bariko barahunga twari twarabasabye ko eh, bobungabunga ibyabo kugira ngo ntivyononekare rero twarabahimirije kugira ngo babakire bashike biyumve bumve ko bagarutse mu gihugu c'amavukiro bumve ko eh, bagarutse mu miryango cyo ni igikorwa ca mbere twakoze eh, bamaze kuza rero abajeje intwaro barabakira ku rwego rw'ikomine hanyuma ba musitanteri nabo bagaheza eh, bakabashikiriza abakuru b'imitumba aho eh, baje bava bakabakira eh, hanyuma bakabafasha kugira ngo basubire mu byabo ari uwo inzu iba yarononekaye abenegihugu bagafashanya kuyitegura kugira ngo ashikire ahantu hameze neza muri uko kubakurikirana ndumva yuko igikorwa eh, mu barongoye imitumba baheza bagakurikirana hari ikintu ndetse bijya baba baronse haca muvuga muti ari ni imfashanyo mu imfashanyo yindi ndetse uko gukurikirana ku mitumba yuko kubaraba hari imfashanyo yindi mu bategekaniriza eh, muri iki gihe nta imfashanyo navuga ko bararonswa kuko eh, ibyo hasera ibatekerera kugira ngo bashobore kuba barabaho eh, baracabifise ariko eh, abenegihugu bariteguye ko ikizoba gikenewe cyose tuzoshira ingufu hamwe kugira ngo tubafashe nabo ibyo kwivuza navyo eh, hariho ubushikiranganji bwo gushigikirana eh, buraheza bugatunganya ingene abo bariko barahunguka bivuza baragirana amasezerano n'abajejwe amagara y'abantu hanyuma naco gituma baronka rujya rupapuro rwo mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati rwerekana ko ari uba yahungutse gutyo rero araheza akagwerekana hanyuma akavugwa hari abo twagiye turahura eh, baratubwira ko bo baje ku giti cyabo baje umwe umwe batazanywe na hashiseri abo bobo eh, hari icyo mubategekanyiriza eh, abo hariho abaje ku giti cyabo nibyo nabo nyine bararonkejwe urupapuro ko guhunguka kuko nyakubahwa umushikiranganji w'intore hagati yarashitse ikomine ya Gisuru eh, aho eh, bari babatumye ko aho twabatumye ko baraza hanyuma barabaha urupapuro rwerekana ko bahungutse naho eh, bataje bazanywe n'ishirahamwe hase turabazi ko bariho no mu raporo twagiye tuza turatanga twagiye tuza turatanga ibitigiri byabo uko bagiye baza baraza vyumvikana ko rero nabo nyene bazwi ko ari abahungutse ikizoba eh, gikenewe cyose ko bafatwa mu mugongo kizokogwa kuneza yawe ikiganiro isanganiro ry'imiryango n'inga kirangiriye ndashimiye mwese mwaduteze abiri bakoze abo twasangiye ikiyago yakoze mugenzi wacu